voor die koorleier, met Bastem, het salem van David, help toch, Heere, van daar is geen vrome meer nie, daar is geen betrouwbare mens meer oor nie. Die mensen bedreig mekaar, hulle mislui mekaar met vlijtaal, die Heere zal al die vlijtaal uitree in die groot praterij van die mensen wat sê, en ons tong lee ons kraag. Ons lippe help ons, ons buig vir niemand nie, maar die Heere sê, die zwakke sport mishandel en die arme is klaar. Daarom grijp ik nou in en gee uitkomst aan die wat daarna smag. Daar is niks vals in wat die Heere sê nie. Sy woorde is soos silver wat oor en oor in een wind gesuiver is. Hy, Heere, hou oor ons wag. Hy sal ons voor altijd in zulke mensen beschermen. Zelfs al pronk godeloos is nog rond in al die gemeenheid nog tussen die mensen.